السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أه تؤندليا kuzungumza masala ya janna na nar jana tuliweza kubainisha kiurefu kuhusiana na kuwepo kwa janna na kuwepo kwa annar dalili nyingi zimekuja katika Qur'an ya kwamba janna na nar ipo Mwenyezi Mungu ameshaiandaa au ameshaandaa janna na nar kwa ajili ya wale watu ambao amewaandalia kwenda kuingia huko na tukasema ya kwamba kuna watu hupinga ya kwamba hakuna janna wala nar kwa sasa mpaka siku ya kiyama Allah ndio ataenda kuzianzisha kuanzisha janna na nar lakini hizo ni kauli ambazo hazina mashiko wala hazina dalili kauli zenye dalili ni kwamba janna ipo Mwenyezi Mungu ameshaandaa tukaona katika Qur'ani na katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam vile vile anna sasa kuna masala mengine hapa kuna abadiyatul jannati wan nar kubaki janna na kubaki nar milele yani ya kwamba watu wakishaingia janna watakaa huko milele na wakiingia motoni watakaa huko milele kuna baadhi ya firaq zinapinga kauli kama hii wanasema janna itamalizika na vile vile annar itafanya nini itamalizika watu warejee katika maisha yao ya kawaida hizo ni kauli za kina aljahmu bin safwan kina almu'tazila na wengineo kuna dalili katika Qur'ani nyingi sana tadullu ala baqai wa abadiyati aljannati wan nar zinaonyesha kubaki milele janna na kubaki nar milele yani watu wakishaingia janna watakaa huko milele na wakiingia nar wale wengine watakaa huko milele wal billah kwanza tukiangalia kauli ya Allah tabaraka wa taala kama walivyobainisha ulama innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah asema hakika wale wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemichemi zinazotoka maji hizi ni miongoni mwa starehe za janna ambazo muttaqun watakwenda kuzipata huko mabustani ambayo ni mazuri na vile vile kuna zile chemichemi za za kutoka mali ila anqala mpaka pale Allah aliposema la yamassuhum fiha nasab wakiingia huko janna hakuna tabu yoyote itakayowapata labda ya kufikiria leo nitakula nini labda ya kufikiria mimi nitalala wapi labda ya kufikiria mimi nitakwenda vipi niweze kupata lukmatal aish hakuna tabu kama hizo kullu shay'in mujahhazun laka ya ayuha taqi kila kitu kimeandaliwa kwako wewe ewe mcha Mungu Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah tujalie katika wacha Mungu kwa hiyo hakuna tabu ndani ya janna ya maisha kila kitu kiko katika raha katika mambo ya usahali kabisa wama hum minha bimukhrajin Allah sema na wala watu wa janna hawawezi au hawatolewi huko bimaana sayabqauna hunaka abadal abad watakaa huko milele na na milele wama hum minha bimukhrajin wala hawatotoka katika hiyo janna wa qawluhu ta'ala na vile vile kauli yake Allah jalla wa ala la yadhuquna fiha almauta illa almautata alula hawatokufa huko isipokuwa kile kifo cha mwanzo walichokufa hapa duniani ukishakufa hapa duniani ukifika huko janna Allah tujalie min ahli janna hatutokufa tena hakuna mauti huko watu wataishi milele vile vile katika dalili zingine zinazoonyesha kubakia janna milele qauluhu sallallahu alayhi wasallam kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam fil hadithi sahih yunadi munadi siku hiyo atanadi mwenye kunadi ya ahlal janna enyi watu wa janna inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan hakika nyinyi mtakuwa katika afya siha nzuri wala tasqamu abadan wala hamtokuwa na maradhi kabisa peponi huko janna hakuna maradhi watu watakuwa na afya milele na milele kisha wa antashibu fala tahramu abada mtakuwa ni mabarubaru wenye nguvu zenu wala hamtokuwa wazee kwa hiyo uzee ni hapa duniani utaishi utakwenda utakuwa mzee namna hiyo lakini janna mtakuwa ni mashababi tu vijana hakuna kuwa mzee wa antahyu fala tamutu abadan na mtakuwa uko hai wala hamtokufa milele illa almauta alula bas yale mauti ya kwanza ya duniani khalas yamemalizika lakini huko hakuna kufa tena hata katika riwaya nyingine yasema yataletwa yale mauti katika sura ya kondoo mzuri awekwe baina ya janna wa nar kisha yule kondoo atachinjwa ni mauti yale yani yale mauti yamewekwa katika sura ya kondoo kisha ya achinjwe yule kondoo ndio mauti khalasi yamemalizika hapo ikawa mtaambiwa muishi huko khuludun hakuna ni watu wakae milele huko wala hakuna tena kufa amma nar ama moto kuna kauli baina salafiyin baina ya ulama ahli sunnati wal jamaa ya imma kubakia au kutokubakia wengine wakasema Allah tabaraka wa taala rahimun sabaqat rahmatuhu ghadabatahu imetangulia zile rehema zake zimetangulia ghadhabu yake kwa hiyo huenda ikawa kutakuwa na huruma wa Allah tabaraka wa taala akamaliza habari za moto watu wakawa waka, waka, waka namna hiyo lakini قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى alladhi alayhi ahli sunnati wal jamaa ukweli na usawa ambao upo kwa ahli sunnati wal jamaa wa huwa qawlu jumhurihim nayo ndio kauli ya ulamai wengi anna nara tabqa abadan kwamba moto utabakia milele na milele abadal abad wa anna ahlaha na kwamba watu wa motoni yabqauna fiha abada al-abad watabakia huko milele na milele wa humul kafara nao ni makafiri la yakhrujun wakishaingia huko ni adhabu isiyomalizika kama qala jalla wa ala kama alivyosema Allah tabaraka wa taala yuriduna an yakhruju minha minan nar watataka kutoka motoni wama hum bikharijina minha na wao hawatoweza kutoka huko wala hum adhabun muqim na watapata huko adhabun muqim mustamirrun adhabu ya kuendelea laisa lahu inqita haina kukatika adhabu kama hiyo itakuwa ni yenye ku, kuendelea akasema tena Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala falladhi alayhi ahli sunnati wal jamaa na yale mambo ambayo au ule msimamo ambao wanao ahli sunnati wal jamaa illa nadira wal qalil isipokuwa wachache kama vile tulivyosema kuna wengine wachache ambao wanasema moto utamalizika lakini Sheikh Ibn Baz asema ule msimamo ambao wanao ahli sunnati wal jamaa أن عذاب النار مؤبد الآباد يقوم عذاب نار نيا مليلي نا مليلي مؤبد أبدا مليلي ليس لها نهاية هاي توكو نانيني نكيكوم فهم مستمرون فيها ووت ونار هوكو باقون فيها أبدا الآباد watabakia huko milele na milele wa hiya baqiyatun abadal abad na huo moto utabakia hivyo milele na milele waqala na akasema inna nara hakika ya moto tabqa abadal abad utabakia milele na milele wa innama yakhruju minha ahlu tawhid watatolewa wale watu ambao waliokuwa na iman na aqida ya ya tauhid kumaanisha kwamba katika sisi waislamu kuna watu watakaokuwa muasi Allah tabaraka wa taala wakafa hali ya hawajatubia madhambi yao wakifika huko wataingizwa motoni biqadri maasiatihim kwa kiwango cha yale maasia yao kisha yukhrajuna minan nar wataadhibiwa kadiri ya yale maasia yao kisha watatolewa katika nini katika moto waingizwe katika janna ya Allah tabaraka wa taala Mwenyezi Mungu atuepushe na moto hata kama utaingizwa huko kwa dakika moja ni jambo zito sana zito kwa sababu tutakuja kuelezea sifa za moto na sifa za janna tuangalie ndio maana ukiambiwa ku anfusakum ahlikum nara usije ukacheza na hizo aya za Allah tabaraka wa taala waokoe watoto wako ahali zako na moto moto si kitu cha mchezo tunaangalia katika ma YouTube katika manini unaona pahala pengine katika huu ulimwengu umekuja moto lile yani rojo la moto sijui latoka wapi sijui ni volcano sijui nini tunaona je kwa Mwenyezi Mungu itakuwa ni jambo la kushindikana kama hili na yeye ndo afanya hayo hapa duniani na huko atashindwa hawezi shindwa kwa ni watu kumcha Allah tabaraka wa taala na kuzingatia masala ya moto si kwamba mtu ukawa wewe wajiaminisha na kuishi tu bila kujali haujali amri za Allah tabaraka wa taala haujali makatazo ya Allah tabaraka wa taala wajiona wewe ndo wewe wenye kibri katika kufata yale Allah tabaraka wa taala tusijiaminishe na moto ni kitu kibaya sana ambacho hata ukiingizwa dakika moja hata sekunde moja ni jambo zito sana akasema Sheikh wa amma al-kufar ama wale makafiri fa innahum mukhladuna fiha abadal abad wao watakaa huko milele na na milele hadha huwa al-haqq alladhi alayhi jumhur ahli sunnati wal jamaa wa huwa alladhi qamat alayhi al-adilla Hii ndio haki ambayo wamesimama nayo ahlu sunnati wal jamaa, na vile vile ndio haki ambayo ina mashiko, ina dalili katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kama utasikia fikra nyingine asema kwamba moto utamalizika au janna itamalizika, hizo ni fikra za uongo ambazo hazina mashiko. Mashiko ni haya kwamba hivyo vitu viwili au viumbe viwili, janna na nar, zitabakia milele. Wale watakaoingia huko watakaa milele na, na milele. Allahumma inna na'udhu bika min adhabin nar. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم